Слава сміялася. Ірина дивилася співчутливо. Видно, Рубан таки допік добряче, що зірвався завжди спокійний і, зрештою, добрий майдан. Хвилин через десять проскрипів протезом Рубан. Голову набичив низько, здавалося, збирається когось буцнути. Начальники, керівники, процідив крізь зуби кось. Ті мать. Що там сталося? запитав Ірша. Нічого особливого. Рубан забув сигарети і тепер одчинив шухляду і не міг знайти. Вийняв звідти цілий блок, шукав мунштук. Великим гачкуватим носом нюхав сигарети. Я поклав йому на край столу заяву. А він устав і тиче мені лапу. Грав, товаришу Рубан. Розберемося товаришу Рубан, прочитаємо? Як кажу, прочитаєте? Я за двері, а ви мою заяву меншим бюрократам читайте зараз. Ну, а стіл у нього хоч кільми розвертайся. Я й підсунув заяву рукою, а в руці була ковінька. То ти таки не попав у зуби, поцікавилася клава. Він дуже низько нахилився. Я ж тепер побачив, що так і кепкує. Ай, ти к свиням. Рубан гумору майже не сприймав, хоч сам шпигнути інших любив. Як ти думаєш, дасть квартиру? Не дасть, сказала Клава. І я на його місці не дала б. Тобі добре. Рубан нарешті намацав під газетою мунштук. Знайшла дурня, випхнула його за двері і тепер водиш бахурів в ізольовану. Кидай свій курник, приставай і прийми, блиснула зубами клава. Якщо, ну, звичайно, не боїшся. На цю провокацію Рубан не піддався, почовгав у коридор. На мить затримався в дверях, схилена голова, довга ледь сутула спина. Хотів щось сказати, не сказав, грюкнув дверима. Коли він повернувся до кімнати, про заяву не згадував. Інші мовчали теж. Наступного дня в обідню перерву до них прийшов Тищенко. Він навідується сюди часто. Ірина ж до нього в кабінет не заходить ніколи і намагається говорити з ним в інституті тільки офіційно і звертається завжди Василю Васильовичу. Це в неї виходить трохи кумедно і над тим іронізують. Але Тищенко в їхній кімнаті почувається простецьки. Може заглянути до когось у креслення, може втрутитися в суперечку, та так, що вже й не добереш, хто тут головний інженер, а хто рядовий. Йому просто кортить посперечатися. Ірина підозрює, що в такий спосіб, неофіційно, коли люди почуваються вільно, він перевіряє і деякі свої думки. Клава з Іриною чаювали. Хлопці за Рубановим столом закінчували партію в шахи. Грали Ірша та вечірко. Там толпилося ще кілька осіб. Вечірко залишився майже без фігур, але вперто не хотів здаватися, хоч над ним уже нависла загроза мата. Тищенко оглянувся по кімнаті. Здавалося, він когось шукає. Підійшов до шахівниці. Можна мені зіграти з переможцем? Вечірко поспішливо встав, поступаючись місцем і подивився на Тищенка майже з вдячністю. А не боїтеся? пожартував хтось з інженерів. Тут лазять під стіл. Я під стіл не підлізу, одразу викрутився Василь Васильович. Чи, може, ви не хочете? звернувся до Ірші. Той сидів і усміхався кутиками уст. Либон він і справді не хотів грати з Тищенком, бо не бажав ні програвати, ні вигравати. Ти, Сергію, не піддавайся.